Negurile nopții câmpun văluiau, Unde și credincioși vegheau, Ca să pască turma antignă să rămână la odihnă, Ca să nu se piardă pe întinsul câmp, Ca să nu se piardă pe întinsul câmp.